Loucura, loucura, tem que levar loucura. Aí, novinha, tô sentando na pica que eu sei que tu aguenta. Ah. Nossa! Ah, ah, ah. É que eu fumei um baseado e minha mente ficou leve. novinha ah, que eu sei ah, que tu aguenta. Ah, senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Vai na frente da equipe, representa. Vai! Vai na frente da equipe, representa. Vai! Essa é da boi, caralho. Tô então senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Eu fumei baseado e minha mente ficou lenta. chava, <laughs> bola, acende, traga. chava, bola, acende. Traga. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Nossa, caralho, parça, sabe grudar é mesmo. Uh, ah, uh, ah, uh. Ah, que eu fumei um baseado e minha mente ficou lenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Vai na frente da equipe, representa. Vai! Vai na frente da equipe, representa. Vai! Essa é da boi, caralho. Tô senta novinha que eu sei que tu aguenta. Senta novinha que eu sei que tu aguenta. Eu fumei baseado e minha mente ficou lenta. Que chava, bola, acende, traga. De chava, bola acende. Traga. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Que a brisa passa, faz fumaça, que ela volta e vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai na vara, vai. Nossa, caralho, parça, essa gruda mesmo. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. Senta na pica, louca de balinha, se envolve nesse clima. Senta na pica, louca de balinha, se envolve nesse clima. Depois que já vi, senta a putaria. Você junto com as amigas, senta na pica, louca de balinha, se envolve nesse clima. Senta na pica, louca de balinha, se envolve nesse clima. Depois que já vi, senta a putaria. Você junto com as amigas. Amiga, amiga, me segura, pelo amor de Deus, eu tô muito louca de balinha.